bovai celoi breditai en riso. Principe la combino de bova viando cae riso povas esti suffice bon gusta. Cion nun esploristoi en Suda Coreio estas preparintai, tio tamen ec al experimentemai bon gustemuloi postulos iom da curaggio. Labor gruppo de bioingenieroi de la Yonsei Universitato en Seulo, crescigis muscolain cae grasain celoin sur riso grainoi, por plibonigi ties nutran valoron. La hibrida riso, cun alta parto da muscolae celoi, havas odoron, ciu rememorigas pri bova viando cae migdaloi, diras gazetara informo. Riso grainoi cun alta parto da grasso celoi odoras lautio pri dolcia lacta cremo, butero cae cocosa oleo. Pri la gusto de la roscolorai grainoi nec trovigas io en la esseo en la gazetara informo, nec en la faca giurnalo, cie la te amo presenti sian receptajon. La esploristoi sur tavolisis unue risograinoin per fisha gelateno cae enzimoi, por stabiligi la grenon cae por invite arrangi la surfazon por la bestae celoi. Tiam ili donis la grainoin en cultivain pelvetoin, aldonis muscolain cae grasain praceloin el bova histo, cae igis tiuin celoin germi dum nau gis dec unu tagoi. La grasa enhavo de la riso grainoi per tio pli altigis je sep procentoi. La enhavo da proteino crescis je ok procentoi. Por caracterisi la hybridan rison, fine ancau sub reiai condicioi, la esplorista gruppo submetis gin al vaporo la texajo per tio modifigis pro la tractado de gluezza malmola al solida rompigema. La tuta entrepreno servu alla celo producti por multae homoi climat convenan nutrajon cun alta enhavo da nutrae substansoi. Ciel commerza producto tiu viando basigianta sur riso havas potentialon kiel dauripova nutrajo, kiu garantias la securetson contra nutrajai crisoi cae tut terra varmigio, finas la esploristoi sian esseon. Gi havas signife pli malgrandan carbon dioxidan piet post signon je fraccio de la preso, cae povus iam servi kiel nutraja helpo por periodoi de malsatego, kiel militara porzio, cae kiel spaz vetura nutrajo. Tiu esplor directo estas mult promessa, por evoluigo de pli sana cae pli climat convena nutrajo en la estantezzo, diras professoro por campara cae regiona disvolvigio, ce la Brita Universitato de Orienta Anglio. Sed la producto devas pruvi sian existo raiton fine en la superbazaro. Dum la e pri la costoi cae la efficoi pri la climato aspectas tre positive, la demando, ciu tiu spezzo de nutrajoi, ciui estis disvolvitae en laboratorio, estas acceptata de la consumantoi, tio estas critica testo. Existas intertempe multae entreprenoi ciui provas bredi viandon en la retorto, sed gis nun tiui productoi estas tre multe costai, cae ilia ecologia bilanzo estas ancora neconvinca. Rilate al gusto, ili similas al colbassoi, sed gis nun ili pli taugas kiel surrogato por viando pezoi. Ancau la hybrida riso ne anstataos rostitan viandon, por tiui ciui ne prevolos mangi ion tian. Por tiui aliai homoi, la nova laboraggio el Suda Coreio presentas mult promesan comenzon de scienza agendo, diras la brita professoro. Gi estos granda trarompo cun senperai practicae sequoi por la menuo.